by the time this message is sent. I heard my tax money turned into bomb money that killed a child and his sister and his mom money. I heard they took my land and my home and now my family's gone. What more do you want from me? They cut off my source of water and my source of food, cut off my internet and my electricity too. I'm a human right, so where are my human rights? Please show the world what's happening. I'm begging you. We gotta tell the truth. rights. Cut the electric off again, we got no lights. Pitch black, house shaking, bombs dropping all night. How could anybody think it's alright? These missiles have no names, they drop them on our grade schools. Do you have no shame? They wanna wipe us all out. I pray the world speaks up. I don't know how much more I can take of this pain. la que tenim una conexión, tenemos una conexión eh, con Daniel, Daniel Jiménez del foro, perdón, de la red universitaria por eh, Palestina. Daniel, ¿nos escuchas? Un poco bajito, pero os escucho. Un poco bajito, pero nos escuchas. No sé si, si ahora mejor o, o, subo yo mi tono de voz o nos subimos aquí un poco. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Ahora un poquito, un poquito mejor. Pues eh, bueno, lo primero, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás viviendo esta primera jornada de, o sea, esta huelga por, por eh, Palestina, huelga contra el genocidio sionista que lleva ocurriendo demasiado tiempo ya? ¿Cómo lo estáis viviendo mm, por, por en las universidades? Bueno, pues, pues, pues como imagino que de, los, de, las crónicas que vayáis recopilando por diferentes lugares del Estado, pues, pues os saldrá una variedad de escenarios Aquí no os puedo contar que estamos en el más en el en el hervidero más productivo de toda la universidad española. Eso eso <laughs> eso lo garantizo, pero sí, bueno, aquí estamos haciendo, y como en todos los otros lados lo que lo que tenemos que hacer. Yo os hablo ahora desde la puerta de la Facultad de Estudios Sociales. Dentro de media hora hay una concentración en el hospital clínico de los sanitarios y las sanitarias y luego a las once y media es la manifestación de estudiantes aparte de las 8 de la tarde la, convocatoria general. efectivamente, sí, hay en, diversas universitarias hay movilizaciones, nosotros aquí ya hemos ido diciendo, no como en, Cataluña, tanto en la Universidad Autónoma como en ah, la, Universidad de Barcelona en el Raval, ya han amanecido con, bloqueos y, piquetes, pintadas de murales eh, y, sabemos que también en, hay movilizaciones ahora también en, en, Madrid, en la Autónoma, mm. empiezan alrededor más o menos varias universidades sobre las 11 once y media. ¿Cómo, crees o cómo ves que ha sido la respuesta en los días previos a, eh, a nivel universitario? Eh, recordemos que en este sector pues, eh, fue uno de los, de los que más rápidamente se alzó contra el genocidio sionista a nivel de solidaridad internacional con todas aquellas acampadas que, prácticamente alcanzaron todas las universidades de toda la geografía del Reino de España pues ahí te, ahí te puedo responder ya así a nivel a nivel general que la sobre todo en términos de expectativas yo creo que fundadas que en la medida que se pueda recuperar digamos la, la, capacidad de en primer lugar la capacidad de expresión y para eso las acampadas de los estudiantes o, si decimos acampadas o sea el, movimiento estudiantil en todo caso hay que reconocer que, que es que es un que es una cuestión clave desde aquí lo puedo decir con otras palabras más bonitas, compañeras y compañeros estudiantes, eh, adelante porque porque no sin pretender hacer de señor mayor que, carga la responsabilidad sobre la juventud ni mucho menos eh, sabemos todo el mundo que a nivel que a nivel mediático es, así es así ocurre y si las estudiantes dan un paso todo están multiplicando la utilidad del trabajo que entre otros espacios en la red universitaria por Palestina llevamos haciendo desde hace muchos meses. Efectivamente. Eh, eso, eso es muy importante. Y, y, nos lleva a hablar de, lo de hoy, de un debate que por lo menos aquí en, Zaragoza se ha dado durante toda la semana o desde la convocatoria de la huelga, que tenía que ver con, una huelga para qué. Eh, déjame aprovechar para meter una cuña que reproduciendo esa discusión en voz alta. Eh, quien, quien argumenta que una huelga con este motivo no es algo no es algo habitual quien, quien, pone cualquier excusa para discutir la convocatoria de una huelga contra la implicación de nuestras instituciones, universidad incluida de manera importante en un genocidio, eh, también tampoco se movería por una huelga por la vivienda o por una huelga por una reducción salarial. O sea que, el debate el debate está pervertido y esto, como siempre, es una cuestión de poder. Nosotros tenemos los números y ponemos los números en el juego. Eh, esto se, esto se gana, se gana en términos de se avanza mucho, porque aquí estamos peleando por, por, un grito de solidaridad con el pueblo palestino y su libertad, por una denuncia eh, ante la complicidad con genocidio del Estado español y sus instituciones, universidad incluida, como decía antes, y también estamos peleando muchísimo por nosotras mismas y por nuestras condiciones. Efectivamente. y eso es importante no, no olvidarlo, perdona que me estoy extendiendo. Pero nosotras mismas muchas veces hablamos de, pronunciamos eh, proclamas como Gaza aguanta, el mundo se levanta o, o, en solidaridad con, y en realidad lo que tenemos que decir es gracias Palestina por luchar por nos, todas nosotras. Efectivamente, no, no, no, te, no te cortes en explayarte porque la verdad es que, que estás siendo muy certero con, con, lo que acabas de decir y, toda esta tríada que hablas de, lucha también tiene que ver un poco con, con esa esa triada que, desde el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones se hace, que, no es más que copiar la estrategia que de la apartheid de Sudáfrica. Antes lo hemos señalado aquí, ¿no? De estas tres patas importantes de una resistencia dentro del territorio ocupado, eh, una resistencia también dentro del territorio ocupador y, desde fuera una presión internacionalista de todas las maneras y, esta, es, eh, esta es una de, ellas y como bien dices tú, mucho más al contar con la complicidad de instituciones como la universidad o gobiernos, todo, todo, vamos, todo nuestro reconocimiento y nuestro apoyo a lo que acabas de decir, o sea, lo suscribimos casi que palabra por palabra aquí, eh, déjame, bueno, en primer lugar, como no voy a estar tercero, si, lo, si me evalúas tú, seguro que estoy tercero porque estamos de acuerdo, eso está, <laughs> clarísimo. Pero a, propósito de las, de las razones del boicot y de la comparación con, con Sudáfrica, a mí me gustaría añadir un elemento ahí. Obviamente no es el contexto histórico de Sudáfrica, no son las condiciones geopolíticas de lo que pasó con Sudáfrica. La comunidad internacional, llamada entre todas las comillas del mundo, porque es una mierda de expresión, no va a hacer nada, porque Israel lo que está haciendo es eh, pelear de, eh, su, función, su función constitutiva de, de, toda la, de toda la vida. Y si digo su función es porque Israel no es el protagonista de esto nunca, sino que es Estados Unidos y Europa. Eh, en ese sentido, claro, eh, comparar con lo con Sudáfrica a veces nos puede llevar a imaginar que la consecuencia puede ser la misma, el contexto no es el mismo, no la va a ser. Lo que sí es lo mismo es la, legítima reivindicación y aplicada al caso israelí es, la, obvia eh, necesidad de cumplir con la legalidad internacional, esa que está para no cumplirse en este caso. Dicho eso, hay un elemento eh, que, que permite completar un poco la, comparación palestina o paradigma palestino. No es, no Sudáfrica, mezcla Sudáfrica con Vietnam y entonces eh, entendemos entendemos más cosas, por ejemplo. Mm. Tiene, tiene mucho más de, proceso clásico de descolonización lo que está pasando con Palestina que lo que pasa con lo que pasará con Sudáfrica. En el sentido de, vuelvo a la legalidad internacional, del derecho a la resistencia y de la necesidad de, como el otro día dice la Asamblea General de Naciones Unidas, que parece que sea la primera vez que lo dice, necesidad de desocupar el territorio, y irse de ahí y, derecho al retorno de los, de los palestinos. Eso es, esa, es la, esa es la cuestión. Y como lo ha dicho la Asamblea General por mayoría el otro día, parece que hemos descubierto algo. Igual que si la Corte Internacional de Justicia dice que, que la ocupación es ilegal y que, y que la desconexión y el corte de relaciones con el Estado de Israel no es una opción, sino una obligación de los Estados, parece que ha sido dicho ahora. Y esto lleva 76 años. Efectivamente, efectivamente, bien lo has dicho, que no esa, esa legalidad que, está para saltársela, ¿no? Desde, desde el poder siempre. Es, eh, realmente a veces es, es, es, paradójico que desde medios libres hasta se esté reivindicando esa legalidad que han puesto ellos, que no la hemos puesto nosotros y que eh, día tras día en, diferentes niveles se, se, vulnera, siendo el caso de Palestina, pues uno de los más flagrantes y, y, no sé, de una dimensión cósmica ya, me atrevería mm. hasta, hasta decir. Muchas gracias, compañero. Eh, no sé si podemos hacer a lo mejor alguna conexión más tarde. Te dejamos que vayas tranquilamente a, gozar de este día de, huelga en las movilizaciones. Y gracias de nuevo por, por eh, estar en, o, por, escuchar tu voz en estos micros en las que tantas veces la, la hemos escuchado. Así que mucha fuerza para la jornada de hoy. Y desde el río hasta el mar, viva Palestina libre, que vencerá. Viva a ver si, si hay otra conexión, intentamos otra conexión, espero que esa me pille con más ruidera de fondo de la que tengo ahora y muchísimas gracias a vosotros por todo el trabajo. De acuerdo, un abrazo compañero. Chao, chao, Hasta Luego. Seguimos, seguimos aquí en, en, Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Mm, recordamos que nos podéis escuchar también a través del reproductor de nuestra web, radiobronca.info. Recordemos, eh, bronca con K. Se nos puede seguir en todo el estado. Fa un moment estàvem amb Daniel Jiménez Franco de la red eh, universitària por, por Palestina i sí que eh, voldríem assenyalar que mm, s'apropa les 11, que és un moment en el qual hi ha diversos eh, piquet. Sabem, eh, tenim notícies que s'ha desconvocat ja el piquet de la zona nord i que la gent està anant eh, eh, en mobilització cap al Piquet Central, a Barcelona, a Palau Reial, a les 11 del matí. I ens arriben més coses. Eh, molta gent, molta gent al metro, en vaga, eh, molts piquets. Recordem que Palau Reial és en una zona una mica allunyada de, de la ciutat i, i trobem a molta gent que està, que està anant en el, en el metro i fent bloc en el propi eh, metro. Eh, els sanitaris per Palestina també han començat amb les eh, seves accions, amb el seu piquet, amb, eh, amb eh, col·locació de pancartes. També trobem que hi ha una columna eh, que mm, de Sant Joan d'Espí eh, recorrent als carrers de la població i, i res, estem una mica a l'espera de contactar amb, eh, amb companys i companyes de la CGT. Eh, esperem poder-ho fer tant a nivell estatal com a nivell de CGT de Catalunya. Anem a veure si, si és possible això i en breu passem a recordar una mica convocatòries i algunes novetats que vagin entrant. demà. Vale, continuem aquí amb el programa especial eh, de seguiment de la jornada de vaga eh, en solidaritat amb el poble de Palestina. Acaba de sonar un tema, bueno, tenim alguns problemilles tècnics i coses del directe, estàvem una mica... Eh, bueno, no es falta engrase, no? <laughs> Bueno, acaba de sonar una banda que es diu Dir Yashin, és una banda de punk, com heu pogut comprovar, és una banda formada a finals dels 90 per gent que estava habitant en l'estat d'Israel, aquest estat modern del que parlàvem fa una estona, creat eh, molt recentment, en realitat no, té, penso, no, no arriba als 80 anys d'història, Eh, pues aquesta banda de gent, diguéssim, pues, eh, jueva, per dir-ho així, per un tema teològic, eh, format, eh, formada per gent que habitava aleshores, ara mateix els hem perdut el rastre, pues ens van explicar en el seu moment, fa pues, això que va ser el 99, em sembla que van estar per la ciutat de Barcelona, eh, ens explicaven el per què de, de la banda, el per què del nom de la banda, el per què de l'estil de música i el per què de les lletres i el per què de tot plegat eh, i l'explicació era que el punk doncs, és com una eina eh, bueno, per transmetre idees, ja sabeu, la música, l'art, etc, canals d'expressió, i el punk en concret doncs, els hi, eh, bueno, simbolitzava doncs, moltes de les coses que volien expressar i era un canal doncs, molt adequat. A partir d'aquí el nom que van escollir és el nom d'una vila de de Palestina, que quan es crea l'estat d'Israel, eh, no sé si esteu al cas, però es crea aquesta separació de territoris, vale? fruit de, doncs, no sé, d'alguna ment mm, eh, doncs una mica malaltissa, perquè es va fer com una separació en sis parts, d'un territori que abans era un sol territori, es divideix en sis parts, tres de les quals queden pel poble mm, palestí i tres són eh, otorgades a l'estat mm, nou, estat d'Israel, vale? però no, no, no, no són dos parts, vale? són tres, per entendre, és, és una mica difícil de comprendre el mapa. El tema és que des del principi la, el, bueno, les persones que van integrar l'estat d'Israel <clears throat> doncs es van dedicar a militaritzar la seva política i, com explicaven en el seu moment, doncs intentar una, bueno, desequilibrar la balança demogràfica per eh, fer veure al món que la seva necessitat d'eixamplar territoris era real i que passava per sobre de les necessitats de la gent àrab que hi vivia allà. Llavors es van dedicar a fer tota una sèrie d'accions militars a través de les quals doncs, bueno, van fer una campanya de terror, una mica similar a el que estan fent ara, però en aquell moment, <coughs> i amb l'objectiu de desplaçar la gent àrab dels seus llocs d'orígens i anar eh, pues, eh, ocupant les viles que eh, anaven, diguéssim, buidant de la, de, la, de la població originària. Aquesta política colonialista tan lamentablement famosa, que no és nova dels, dels, eh, de l'estat d'Israel, no? que és una cosa mil·lenària, no? el colonialisme, però bueno... Llavors aquesta gent de Diriacina ens explicaven que el nom d'aquesta vila és una de les tantes que van ser objecte d'aquesta política de desplaçament en la qual doncs, eh, les forces militars, algunes al principi clandestines, després ja van acabar formant part de, de, de l'exèrcit regular de l'estat d'Israel, doncs eh, anaven a, a les poblacions, massacraven a la gent i eh, sembraven el pànic amb la resta de supervivents i aquest pànic, doncs, eh, clar, corria de veu en veu i la gent pues, entrava en, pues, això, en pànic, no? reitero, i s'acabava marxant del seu lloc d'origen. Això va donar lloc a un eh, moviment de eh, bueno, de desplaçament de pràcticament, no sé si va arribar al milió de persones, però estem parlant de finals dels 40, principis dels 50, i eh, la vila de, de Dir doncs, va desaparèixer del mapa perquè la política colonialista eh, sionista doncs, consistia en això, arribar a massacre, mm, sembrar el pànic, desplaçar la gent i després enderrocar les viles, fer-les desaparèixer i construir una cosa nova a sobre. Llavors aquesta gent eh, tenien coneixement d'aquesta història i perquè no es perdés la memòria d'aquesta vila, perquè no es perdés eh, en l'anonimat o en l'oblit la realitat d'aquestes massacres perpetrades pels sionistes, doncs li van posar aquest nom a la banda. Vale? Llavors, doncs res, heus aquí el perquè del nom de la banda i llavors heus aquí el perquè d'utilitzar la música punk. Vale, punxarem un altre tema d'aquesta banda i seguim endavant. Vinga, va, salut. Esteu escoltant la Ràdio Bronca, 104.5 de la FM, o també la podeu escoltar en streaming a radiobronca.info. Continuem aquí a Ràdio Bronca cobrint aquesta vaga del 27 de setembre eh, en el 104.5 de la FM i a radiobronca.info. Ens hem endarrerit una miqueta posant alguna cançó més perquè estaven preparant una connexió en directe que tenim ara mateix amb, amb una companya vaguista que està fent vaga. Ens escoltes? Hola, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Què tal, eh, eh, pues primer de tot, eh, com ha anat aquest, eh, aquest matí de, de mobilitzacions? Si ens vols explicar una miqueta el que has pogut veure pels carrers. Hola, bon dia. Doncs mira, jo vinc, eh, he vingut amb la columna escandalosa des del Baix Montseny i Vallès Oriental. Llavors hem sortit de Sant Celoni. Sí. I el que hem fet és, eh, ens hem anat juntant amb gent de diferents pobles que s'han anat sumant al tren. Llavors, a cada estació sort, sortíem, eh, amb, teníem banderes palestines, una pancarta, llavors eh, hem estat eh, cridant consignes i explicant per què estàvem fent vaga, i també hem llegit el manifest a cada poble on hem parat, no? Hem parat a Sant Celoni, a Llinars del Vallès, a Cardedeu i a Granollers. Llavors, a cada poble hem, hem fet com el mateix exercici de visibilitzar pels carrers al voltant de l'estació eh, llegir manifest eh, dins de l'estació amb la gent que esperava el tren i dins del tren eh, portàvem un equip de so amb, unes, amb uns àudios, amb unes cunyes radiofòniques que us he passat també per si les voleu mhm. punxar avui. Sí, les hem punxat. I, eh, i uns poemes també i bueno, llavors eh, el tren eh, això també, interpel·làvem a la gent, ho explicàvem, ens hem trobat amb gent que al principi era com, ah, però per què, què feu aquí, és molt d'hora, no crideu? un senyor que ha sortit quasi en pilotes des de casa seva al costat de l'estació, en plan, estic dormint, però molta gent que era com, ah, vale, com, o sigui, com que ha agraït el suport, que, que ens ho ha agraït, que ha aplaudit quan parlàvem, que, bueno, pues que també que també dona suport a aquesta lluita i que entén que, que tenim una responsabilitat per viure on vivim de posar fre a, a la complicitat no? tant del govern català com de l'estat espanyol amb el genocidi. I, i molt bona idea de mobilització no, per, per, per pobles, perquè moltes vegades el Centrisme sembla que tot succeeix aquí a, a la ciutat de Barcelona i que quan cos, passen coses als pobles no, com que es queden reduïdes i és, eh, és una, una molt bona idea de, de mobilització de, de pobles d'una mateixa comarca no, el anar, el com, com heu anat no, amb les estacions de, de, de la Renfe i, de, i de, de, crec, no, i del ferrocarril per visualitzar-ho a, a tot arreu. La veritat que... Al final que... tota la gent treballadora d'aquesta zona agafa <laughs> el, agafa el tren, no? Clar. Llavors clar. és un punt de trobada i inclús ahir em va fer gràcia perquè la convocatòria va passar per un grup de, de, de WhatsApp que hi ha com 500 persones o 600 d'incidència Renfe, <laughs> perquè la gent està tancada a les incidències, que s'organitza per dir, ah, doncs avui està fallant o no tal, no? i, i llavors com que, la, com que al final l'agafar el tren eh, bueno, és un punt de trobada, un punt de trobada que moltes vegades és silenciós, que la gent no interactua, no? Llavors pues, també em semblava interessant com intervenir aquest espai també, no? com a espai públic també, com a espai comú. I tant, i tant. Molt, molt interessant com, com, a, com a acció que estaria molt bé que, que fos replicada realment eh, arreu del territori perquè, perquè és una cosa que sí que pot dar, eh, donar difusió i, i, fer, i fer eh, aquest espai comú, que al final és un espai comú encara que és públic no? de moment amb certes privatitzacions o com a mínim no gratuït que, que ho, pre, ho puguem prendre i, i, i donar-li també una politització a, a, a aquests llocs en els quals la, les persones treballadores al fi i a la cap ens trobem, no? Oh, uh -huh. Així que moltes felicitats des d'aquí de, des de i gràcies per la teva intervenció, companya. No sé si vols afegir alguna cosa més o... No, ara estem aquí esperant fet una parada tècnica per eh, reposar forces i unir-nos al piquet. Al piquet central, eh? clar que sí. Que eh, ara just... Si voleu, en algun moment també podem Fer explicar-vos com, com va i res, ja estarem, ens hem, hem vingut com per unir-nos a, a tota la jornada de mobilitzacions. D'acord, companya. I, i res, sí. i estarem pendents i gràcies també a vosaltres per estar a l'estudi i per fer retransmissió i per eh, fer també una mica aquest exercici de juntar totes les veus, no? Pues sí, la veritat és que sí. Moltíssimes gràcies, companya. Molta força avui. Queda un minut per les 11, així que et deixem perquè que puguis anar o pugueu anar a aquest piquet central a l'acció a Barcelona més, eh, més important del matí o com a mínim més multitudinària. Gràcies, companya. Doncs moltes gràcies i seguim eh, en connexió. Així és. Una abraçada. Vale, una abraçada. Adeu. Sí. Anem a posar, anem a posar un parell de cosetes un parell de cosetes eh, en aquest sentit que, que parlava aquesta companya sobre algun parell de poemes eh, musicats sobre Palestina, un de Rafif Siadá i un altre de Naida Izzat, las tonalidades de la ira y quiero contarle al mundo un cuento. صبر الموت والكل شايف بس لا مش فارق صوت permíteme que hable en mi lengua árabe antes de que también ocupen mi lengua. Permíteme que hable en mi lengua materna antes de que también colonicen su memoria. Soy una mujer árabe de color y venimos de todas las tonalidades de la ira. Todo lo que mi abuelo quería era despertarse al alba y ver a mi abuela rezar de rodillas en una aldea escondida entre Jaffa y Haifa. Mi madre nació bajo un olivo en una tierra que, como dicen, ya no es mía. Pero yo atravesaré sus barreras, sus puestos de control, sus malditos muros de apartheid y retornaré a mi patria. Soy una mujer árabe de color y venimos de todas las tonalidades de la ira. Tú has oído ayer gritar a mi hermana al dar a luz en uno de sus puestos de control, con soldados israelíes buscando entre sus piernas a su próxima amenaza demográfica su hijita, llamada Janine. Tú has oído gritar a Mona tras los barrotes de su prisión, mientras gaseaban su celda. Estamos volviendo a Palestina. Soy una mujer árabe de color y venimos de todas las tonalidades de la ira. Pero tú me dices que este útero que hay en mi interior solo te traerá tu próximo terrorista, usando barba y blandiendo una pistola, con turbante y negro como la arena me dices que mando a mis hijos a morir, pero son vuestros helicópteros y F-16 los que están en nuestros cielos. Vamos a hablar sobre el asunto del terrorismo un segundo. ¿No fue la CIA la que mató a Allende y Lumumba? ¿Y quien primero adiestró a Osama? No fueron mis abuelos quienes corrían como payasos con capas y capuchas blancas en la cabeza, linchando a los negros, soy una mujer árabe de color y venimos de todas las tonalidades de la ira. ¿Quién es esa mujer morena gritando en la manifestación? Perdón, <laughs> es que yo no debería gritar. He olvidado ser tu siempre orientalista sueño, genio en una botella, bailarina del vientre, joven de harén, mujer árabe de voz suave que dice sí señor, no señor. Gracias por los sándwiches de manteca de cacahuete que deja caer sobre nosotros tu dueño de los F-16. Sí, mis libertadores están aquí para matar a mis hijos y llamarles daños colaterales. Soy una mujer árabe de color y venimos de todas las tonalidades de la ira. Así que déjame decirte que este útero que hay en mi interior solo nos traerá un próximo rebelde. Tendrá una piedra en una mano y una bandera palestina en la otra. Soy una mujer árabe de color. Cuidado, cuidado con mi ira. Las tonalidades de la ira. Rafif Ziada. sobre una llave que no fue usada, sobre una aula de clases a la que no se acudió, sobre un patio de recreo que fue silenciado, sobre un libro, sobre una solitaria granja sitiada y sobre sus frutos que nadie recogió, sobre una mentira que no se descubrió, un cuento sobre una iglesia en la que ya no se reza, y una mezquita que ya no está en pie, y una cultura de la que ya no se disfruta. Quiero contar un cuento sobre un techo con hierba y lodo, sobre una piedra que se enfrentó a un tanque y sobre una empecinada bandera que se niega a ser arriada, sobre un espíritu que no puede ser derrotado. Quiero contarle al mundo un cuento. perquè estimem Palestina i defensem la vida. Aturem-ho tot. Nosaltres no serem còmplices del finançament d'un genocidi. Vaga per Palestina. A l'any 2023, el govern espanyol va anunciar el cessament de comerç d'armes amb l'estat sionista. Però al novembre vam saber que va exportar-hi gairebé un milió d'euros, el 52% del total europeu ara bloqueja l'accés a les dades amb una llei franquista. La Unió Europea va crear l'estat sionista i l'alimentarà sempre. Només amb el pla Horitzó 2020, Europa ha destinat 1.280 milions d'euros a Israel. En aquests 11 mesos d'intensificació del genocidi no s'ha suspès el finançament. El règim sionista es va glòria d'assetjar, perseguir, torturar i assassinar sistemàticament el poble palestí a través del segell provat en combat de la seva indústria militar. Ni un euro més pel genocidi. Després del 7 d'octubre, la Unió Europea ha repartit 126 milions d'euros a les universitats, les empreses armamentístiques i el govern de l'estat sionista. La Unió Europea financia l'apartheid. perquè estimem Palestina i defensem la vida. Aturem-ho tot. Nosaltres no serem còmplices del finançament d'un genocidi. Vaga per Palestina. Després del 7 d'octubre, l'estat espanyol ha concedit a empreses sionistes i les seves filials a Espanya contractes valorats amb 1.027.000 milions d'euros. Prou de financiar el colonialisme i els genocidis. Aturem-ho tot. 27S, vaga per Palestina. El Ministeri de Defensa Espanyol adjudica 287 milions d'euros a Rafael Advanced Defense Systems per desenvolupar làsers pels avions de combat Eurofighter. Que el nostre treball no financi l'extermini del poble palestí. L'estat sionista imposa murs i checkpoints als territoris ocupats palestins. També es lucra amb el control de fronteres a Mèxic, Estats Units, Colòmbia, Venezuela, Índia, Pakistan, Kènia, Somàlia, Marroc, Sàhara Occidental, Grècia, Xipre, frontera sud. Carrefour, associada amb Electra Consumer Products i la seva filial Genot Bitan, presta serveis a les colònies il·legals a Palestina i roba els recursos naturals dels territoris ocupats amb finalitats comercials. Boicot Israel. Carrefour ha donat suport a l'exèrcit israelià publicant a les seves xarxes socials campanyes per fer recol·lectes econòmiques per als valents soldats, així com enviant lots de productes a israelià. La filial israeliana de McDonald's ha enviat lots de suport als soldats responsables del genocidi. A Malàcia, la franquícia ha denunciat activistes del BDS Malàcia, el moviment de boicot, que exigien justícia i la fi de l'apartheid. Els Mossos d'Esquadra han rebut de l'estat sionista entrenament en tècniques repressives, armament, material antidisturbis i serveis de vigilància provats en combat el poble palestí. Ha facilitat la persecució i l'enjudiciament d'activistes solidàries en Palestina. Aquest 2024 s'han obert una trentena de casos repressius a Catalunya per accions de solidaritat amb el poble palestí, seguint l'estratègia global de persecució a la dissidència i de disciplinament social. No ens aturaran, perquè som intifada. Vaga general 27 de setembre. Continuem aquí a Ràdio Bronca fent una cobertura radiofònica des de les 8 i mitja del matí, pot ser una miqueta més tard, fins a les 12 i mitja. Estem recollint intervencions, connexions telefòniques amb diferents eh, persones que estan a les mobilitzacions i tenim també eh, notícies, com per exemple que eh, es van apropant columnes cap al Piquet, a Palau Reial, a les 11 del matí. Sabem que la columna de Sants anava cap allà i ara, com feia una estona, hi havia uns dos centenars de persones en columnes que anaven arribant i atenció que s'ha ocupat eh, la seu de Indra a Sant Joan d'Espí, una de les empreses que més s'està lucrant amb el eh, genocidi a Palestina, una empresa, recordem, de venda d'armes, mm, una de les més grans de tot eh, l'estat i que ja va ser assenyalada a la vaga del, 20, del 7 de, de febrer, a la vaga parcial que es va, es va fer aquí a, a Catalunya. Eh, no com aquesta que és a tot l'estat. També tenim notícies que s'ha tancat la UB Raval des de eh, les xarxes socials de Universitat per Palestina. Han dit que han tancat la, la universitat i recordar també que, que això ara mateix a, eh, a, eh, començaran en breu arreu del territori eh, diverses convocatòries, a, eh, recordo Manresa, Sabadell, eh, Berga, eh, i, i que també que, que mm, també per, de cara a fer front a la repressió eh, pues, hi ha algunes, eh, algunes recomanacions que direm d'aquí a una estona i que, que fins i tot hi ha algun telèfon d'advocats, però sobretot que eh, s'ha d'assenyalar que la, la repressió que exerceixen els cossos de, de, segure, de seguretat de l'Estat, en aquest cas a Catalunya els Mossos d'Esquadra, estan provades en territori palestí com moltes de les armes que després és Ben Israel. Eh, això, si consulteu articles a la directa, han parlat prou d'aquest camp de proves de la repressió que és Palestina també una forma més de negoci eh, pel sionisme genocida. Així que no sé si companys voleu afegir alguna coseta o poso un altre tema. Bueno, sí, només eh, el que ens eh, comentava abans el company d'Aragó, tio, que al final la lluita del poble palestí és la lluita de, per la llibertat dels pobles, que dona igual aquí, allà, on sea, que siguin els sionistes o no, al final és la mateixa merda, no? Llavors, eh, prendre consciència d'això i, pues, això, defensar el nostre aquí i el concepte de solidaritat doncs, al final és el que estem, estaves comentant, no? els interessos econòmics van més enllà la tema identitari, no? O sigui, els diners és una cosa que no, no té pues, eh, identitat pròpia, vull dir, és una cosa multinacional, no? que homogenitza l'ésser humà allà on va i que el desclassifica, no? O sea... la, la única pertenència eh, del dinero és el capital, evidentment, no? I és el que està eh, fent servir el sionisme colonialisme, en aquest genocidi, en aquest eh, eh, moment nefast no? que es repeteix a través de la història, que no és res nou, no? ja ho hem parlat abans, i... però bueno, nada, l'única pertenència de les calés és el capital per mi. Bueno, bien. Molt bé, uh, recordo companys i companyes uh, que ja que ho tinc aquí a mà les convocatòries que hi ha ara mateix o que succeiran en, en, en, en, en pocs minuts. Recordem, piquet central al metro Palau Reial a Barcelona a les 11 eh, a Sant Joan d'Espí hi ha una manifestació que porta recorrent la localitat des de les 10 del matí, a Girona a les 12 hi haurà aturades als centres de treball, a Manresa 12.30 a la plaça Europa, eh, a Sabadell una acció simbòlica al passeig de la plaça Major i Tarragona 12 hores plaça Cursini i Terrassa de 11 i mitja a 12 i mitja eh, una concentració davant de l'Ajuntament i eh, eh per últim a Vilanova i la Geltrú a les 10 de, del matí també una altra concentració a la plaça de la Vila i a Berga tenim a les 12 hores una concentració a la plaça Cremada. Així que mm, anem a posar una mica de tema a veure si fem alguna connexió amb el Piquet o amb companys que, han, que estan venint o anant cap a, a aquest eh, Piquet. Una cançó una mica sobre, sobre Palestina de nou. blanco, los edificios se vienen abajo, misiles siguen las bombas, mueren personas. Suena el silbido una y otra vez, pitido en el oído. Ya están aquí, no se habían ido. Vienen los tanques, vuelven los tiros. No puedo hablar más, estoy realmente cansado. Cada noche entran policías y soldados. En cualquier momento hay una invasión en el campo. Esto está siendo cada vez más duro, hermano. Borro las conversaciones porque revisan el teléfono no en los controles. Si encuentran algo de Palestina, arresto y paliza, arresto y paliza. Y aunque no puedo dormir, me echo en la cama con ropa y zapatos. No querrás que la policía israelí entre en mi casa y me lleve a descanso Ahora mismo es mejor estar muerto. Ahora mismo es mejor estar muerto. A que te detenga el ejército. A que te detenga el ejército. It has been difficult pero ahora estoy mejor. imagino con tu pinta de Z, al palestino. Qué ganas tengo de darte un abrazo y gritar juntos, puño en alto. rondar de lejos. Israel no es el pueblo elegido, son supremacistas, son colonialismo. Ser sionista no es ser judío, ser sionista es ser un asesino. Bailan los militares en TikTok. Una rave con jamás, no los voy a condenar Es demasiado fácil Sería como condenar el levantamiento Del reto de Varsovia en la ocupación nazi La alternativa al exterminio es Morir de hambre o de sed Hay quien prefiere elegir antes Llevas a las que pueda por delante. 17 años de bloqueo, una prisión a cielo abierto. Campo de concentración más grande de la tierra. Con ese panorama, primo. ¿Qué te esperas? Por eso decimos que viva la lucha por la liberación de Palestina. Y tú, sionista de mierda, escucha. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to Palestine will be free from the river to the sea. Palestine will be free. directe tenim una trucada, pot ser? Sí, hola. Hola. Hola, hola, ens escoltes bé? Sí, us escolto bé. Molt bé. Pues, doncs, hola, company. El primer, gràcies per participar en la jornada i també, sobretot, pues, doncs, per participar en el programa aquest de seguiment que estem fent des de la Ràdio Bronca. I et volíem preguntar, el primer, si et ve de gust d'explicar-nos on pares i què està passant al teu voltant. Bueno, ara mateix estem aquí a la convocatòria de Palau Reial del Piquet Central. Uh mhm. -huh. eh, que aquí ens estem ajuntant uns quants, hem tancat ja la Diagonal, per la banda aquesta de, bueno, hi ha l'estació del tramvia, a la Facultat de Biologia, eh, de Química i Física, i, i re, a poc a poc, eh, bueno, estem ajuntant uns quants dels diferents piquets que ha hagut. Al matí hem estat allà per Sant Andreu, a Fabra i Puig, hem anat fins a la plaça de Virrei Amat, assenyalant una mica pues, totes aquestes empreses multinacionals que, que col·laboren amb el genocidi que està perpetrat a l'Estat d'Israel. Bàsicament són aquestes multinacionals que tenen empreses allà i per tant amb el lema de prou complicitat de, que, de, què podem fer des d'aquí doncs, doncs bueno, hem anat allà assenyalant eh, res, simbòlicament pintant amb pintura vermella enganxines, fent piquets cridant a la vaga general i ara doncs bueno, després d'estar allà jo he estat allà només, eh, i aquí ens estem ajuntant tots i, i rei aquí justament, doncs jo com que sóc professor, estem ajuntant, hem fet una petita convocatòria, diferents professors del Poble Nou. Ahà. Uh -huh. I eh, des del sector del professorat, quina és la sensibilitat que tu respires, la teva personal i col·lectiva? Bueno, clar, des de l'ensenyament sí que portem ja... Bueno, l'any passat, fa dos anys, va haver com bastants convocatòries de, de vagues, va haver al principi bastant exitoses, però després sí que va haver certa, certa decadència, certa cinisme en la lluita. Eh, però igualment Mm, no sé, el tema de Palestina ens ha arribat eh, i uns professors sí que estem una mica, que em sembla, eh, pues una contradicció fins i tot pedagògica no fer res, no? mirar una altra banda. És a dir, eh, en el meu cas, profe de socials, eh, profe d'història, estem analitzant la història i no parlar del present, no denunciar que ara mateix estan fent genocidis, aquestes actituds colonials d'Europa que continuen repetint-se, doncs, doncs bueno, pues, alguns quants profes com a mínim sí que no ens rendin no, no, bueno, no, no mirem a una altra banda i llavors ens hem afegit aquesta convocatòria de vaga de la CGT. I en aquest sentit, clar, el que deia, contradicció pedagògica, eh, no sé, ensenyament, a mi també personalment em sembla que fer vaga també és, és, és pedagògic, és a dir, que, el, que, que l'alumnat vegi que, que, que se respira lluita, que, que, que, que, que, que la lluita també educa i que, i que s'ha de fer algo, que s'ha de fer algo, que cadascú actui amb les eines que pugui tenir. De moment tenim aquí el, la lluita d'una vaga, esperem que això doni un impuls i que, i bueno, que no s'aturi només en el dia d'avui, sinó que això continuï. Uh mhm. -huh. Vale, i mira, una mica la línia que estàs explicant, eh, i a nivell d'alumnat, eh, heu tingut algun retorn? Sí, clar, ha hagut certa confusió perquè els sindicats d'estudiants no han convocat, eh, convocaven jornada de lluita. En aquest sentit, eh, com a professors, sí que els hi dèiem eh, que, que, que si volien solidaritzar-se amb la causa palestina, avui tocava anar a classe i donar feina als professors Quirols. És a dir, eh, quan fem vaga els professors, els professors Esquirols, justament tenen com un dia de festa, perquè al final cobraran i no treballen, perquè l'alumnat no va Llavors, la nostra... Però nosaltres no podem aturar una màquina que estigui treballant. La nostra màquina al final és el coneixement amb l'alumnat, per tant, s'ha de visualitzar aquest caos. I aquest caos que arribi fins al Departament d'Ensenyament i l'ensenyament a Generalitat és la nostra única eina que de moment tenim a l'abast, no? Llavors, en aquest sentit, sí que els nostres alumnes sí que, sí que ens hem demanat això. Si voleu solidaritzar-vos, veniu aquí i demaneu, si us plau, eh, fer classe normal que la resta de dies ja tenim per parlar de Palestina. Avui tocava, si volies parlar de Palestina, haguessis fet vaga. <laughs> Això és el missatge una mica que els hem compartit als alumnes solidaris que, per cert, eh, han posat, al meu institut com a mínim, al, al Poble Nou, han posat una pancarta que, que posava aquest lema de què contestaràs quan et preguntin què vas fer durant el genocidi de 2024. No és a dir, eh, una mica posar mm, de manifest no, aquesta contradicció tant de, sobretot els professors, diguéssim, de perfil progressista, no? que, que van amb un discurs progressista però quan toca lluitar no, no, estan, no estan a la barricada. Mm. Ah, molt, molt, molt bona pregunta, pregunta d'examen. Eh, no, eh, davant, el, pel que fa als estudiants, o sigui, el tema del dret a vaga, perquè clar, eh, els, sí. els mestres sí que hi ha un dret a vaga, i fas vaga, no cobres. I els estudiants, com funciona el tema del dret a vaga? Perquè és una falta, és un... Que, com, com es gestiona això a nivell de si un estudiant no vol, no vol anar Clar, eh, com a... per aquest motiu? Que realment eh, en un institut no menors d'edat eh, clar. no... Clar, si no és una... Vull dir, com que vaga general, no? Però una vaga general com a tal és, eh, bueno, és és de, destinada al treballador assalariat, és a dir, al, al, al, a la classe treballadora que crea plusvàlua, no? en aquest sentit, en el sentit més estricte de relacions laborals de, del, del concepte vaga. I en aquest sentit, eh, mm, sindicats d'estudiants haurien de convocar, perquè legalment menors d'edat, des de tercer, des de tercer o quart d'ESO i batxillerat, puguin afegir-se i puguin, puguin no faltar a classe. Mm. Clar, en aquest cop sí que ha hagut molta confusió perquè sindicats d'estudiants sí que han convocat jornada de lluita, però no vaga. Per tant, s'ha quedat ambigu, alguns, en, alguns instituts sí que, sí que l'alumnat sortirà eh, i, i que em sembla perfecta. Però per això jo volia com donar-li aquesta volta no? I, i, i una mica, eh, hòstia, doneu feina als esquirols, que és que si no és una festa per ells i estem, estem aquí fent el pringat perdent diners els, els vaguistes. O sigui, vosaltres com a solidaritat eh, guerra al trencavagues, no? Eh, I en aquest sentit, eh, bueno, és això, eh, l'estudiant, com que no es considera un perfil assalariat, eh, un dia com el d'avui no, no estaria. En un context de vaga general en la qual tots els sindicats convoquen i que sindicats estudiants també convoquessin, sí que es podria fer. Eh, hi hauria també, el CGT ha publicat una mica un, com un, un recurs així per, pel jovent per poder afegir-se a la vaga, que entre altres coses és pues, pues, organitzar-se en un sindicat, o una associació, i des d'una associació poder convocar una vaga. Com a associació legal que som, ens afegim a la vaga de la CGT. Llavors aquí sí que es podria gestionar. Però clar, això és amb temps, eh, i, clar, i tot això ha anat de pressa i a últim moment. Jo de moment és això, és, és, és el que hem recomanat al Poble Nou, de, de, bueno, de, de, de, de guerra, guerra a l'Esquirol, eh, <laughs> en comptes d'una vaga, i que a més a més a la tarda hi ha la manifestació a les 5 i mitja, crec, uh mhm. -huh. i tothom vindrà allà. Molt bé. Vale, i mira, ja per acabar, <clears throat> eh, com deies, convocar una vaga és una cosa de temps. El tema de convocar una vaga doncs, és fer participar principalment al sector assalariat. <clears throat> Llavors, eh, això implica relacions laborals entre mm, classe treballadora, patronal, a nivell educatiu, com a mestre, què us heu trobat a l'altra banda? Hi ha hagut eh, receptivitat, no, indiferència, o sea... En general, la, la, la, la gran majoria eh, mm, comparteix la causa, és a dir, eh, si estan d'acord. Però això també passava en les vagues de professors. Mm. Qui no està d'acord en, en els tres laborals. Mm. Però sí que hi ha una, no sé, sí que detecto com una manca de cultura de lluita, no sé, una, una certa comoditat, una, un aburgesament de, de, de, de, de certa gent uh mhm. -huh. que, que, que, bueno, que sí, que solidarita, si molt bé la teva causa, endavant en la lluita. Eh, en aquest cas en Palestina, bueno, ha hagut aquesta cosa de... Bueno, sí, el, aquell dia passaré parlarem de Palestina a classe. I, i, I és que no, és que justament es convoca vaga per anar més enllà. No? Per parlar de Palestina tenia la resta de dies, o fer ho el dia abans, per anar a convocar la vaga, no? Mm. O sigui, la vaga al final no és perquè tu facis la teva classe temàtica de Palestina. Eh, pots fer-ho el dia del Nakba, el 15 de maig, pots fer-ho qualsevol dia. Avui justament és vaga per sortir al carrer, no per quedar-se a l'aula. Claro. Eh, però bueno, en general, clar, per altra banda, en, en aquest tema del conflicte palestí potser sí que, sí que trobes alguna opinió eh, entre els professors que no comparteixen eh, Palestina. És a dir, Mm, jo personalment m'he trobat alguns professors que, que parlen de sí però jamás que sí però jamás és terrorista és a dir, sí que hi ha sí que veus algun protosionista o sionista directament, professor sionista, que no van a la d'Israel, però sí que els hi costa aquest tema. Que són minoria, però és certa intel·lectualitat que, que, que, bueno, que, que fa ràbia i que, i que a més a més apareixen com donant lliçons contra pues, contra todo aquel movimiento eh, pues, pues, bueno, de solidaridad, no? internacionalistas y, bueno, que és Bueno, mm. Si em permets la interrupció, és una mica el que la història ens ha demostrat tantes i tantes vegades, no? que en una situació de, de mm, diguéssim, d'agressió d'un estat cap a un poble que vol eh, ser lliure, no? eh, doncs el poder de l'estat, mm, l'agressió no és només de tipus militar, eh, sinó que també és de tipus mediàtic i això crea com una mena de cultura o incultura, o cultura del, del colonialisme o una incultura de la llibertat, diguem-ho com vulguem, no? i acaba pues, eh, calant en algunes ments pues, una mica pues, el que dius, còmodes o burgeses, no? o burgesades o acomodades. No? Sí. Llavors aquest discurs acaba fent-se com algo bueno, raonable, no? com, mm, com a mínim susceptible de ser tingut en compte no? i i bueno, ja ho hem vist no? amb molts conflictes al llarg de la història i aquí al territori del eh, estat espanyol doncs, eh, ho hem vist en, en moltes ocasions. No? també. Sí, sí, Llavors, doncs, pues, bueno, és normal, no sé. Bueno, en qualsevol cas, si et ve de gust afegir alguna cosa més, aquí tens els micros oberts. Oh, perfecte, no? molt bona feina el que feu. Bueno, doncs... Donar veu aquí aquestes lluites. Clar que sí. Moltes gràcies a tu per estar al carrer i a tota la resta. Pots fer-ho extensiu al grup de profes que estàveu començant a juntar-vos ara i especialment en el vostre dia a dia, òbviament. I res, tu, eh, endavant amb la lluita i ens trobem pels carrers. Ens trobem pels carrers, sempre. Apa, salut. Molt bé. Adéu. Salut.